Dragi poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju, serijalu emisija Upoznaj svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, kroz njegova lijepa imena, i uzvišena svojstva. Kao što i sam naziv serijala kaže u ovim emisijama govorimo o Allahovim subhanahu wa ta'ala lijepim imenima i uzvišenim svojstvima. Zašto govorimo o tome? Zbog toga što danas Allah najbolje zna u velikoj mjeri ne poznajemo svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Iz našeg pridržavanja za Allahov din, Allahov vjeru, možemo zaključiti da slabo poznajemo svoga gospodara, da nismo mnogo ubijeđeni u svoga gospodara, jer da smo svjesni Allahove subhanahu wa ta'ala veličine, njegovog nadzora nad nama, da on Allah subhanahu wa ta'ala sve čuje, sve vidi, zna sve, ma šta radili, ono što na javu iznosimo i što u sebi krijemo, zasigurno bismo daleko, daleko bili bolji muslimani. Zato, govorimo u ovom serijalu o Allahovim subhanahu wa ta'ala lijepim imenima. Iz emisije u emisiju spominjemo po jedno od Allahovim subhanahu wa ta'ala lijepih imena kako bismo što bolje i više upoznali svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala kroz njegova imena kojima se on nazvao i opisao u svojoj plemenitoj knjizi Kur'an i Kerimu ili ga je nazvao i opisao njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem u vjerodostojnim hadithima. Govorimo o Allahim lijepim imenima kako bismo bolje upoznali svoga gospodara i kako bismo ga više zavoljeli i kako bismo mu više bili pokorni, kako bismo mu se što je god moguće više odazivali njegovim naredbama onome što nam je on uzvišeni naredio i kako bismo se što više ostavljali onoga što nam je uzvišeni Allah zabranio od loših dijela i grijeha. Jedno od Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena jeste i lijepo ime El-Azim – jedno od Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena jeste i ime El Azim. Ovo Allahovo subhanahu wa ta'ala lijepo ime spominje se u Kur'ani Kerimu na devet mjesta. Spominje se u Kur'ani Kerimu na devet mjesta. Pa između ostalih kaže Allah subhanahu wa ta'ala na kraju ajetul kursija. Dakle, 255. ajeta sura El Bekare kaže Jalla wa ala وَسِيَا كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Allahu kursi, njegov kursi obuhvata nebesa i zemlju i njemu ne dojadi njihovo održavanje. Allah subhanahu wa ta'ala bez ikakve tegobe sve ovo što je stvorio održava. Zašto? وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Zbog toga što je on uzvišeni, el-azim, veličanstveni, veliki. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمُ Zato slavi فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمُ Zato spomini i slavi ime svoga veličanstvenog gospodara. spominji ime svoga veličanstvenog gospodara. I tako na mnogim drugim mjestima u Kur'ani Kerimu. Jedna od dova Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam koju bi znao učiti kada bi zapao u teške situacije, u iskušenja, u nedaće, tugu, bol i slično, bila je La ilaha illallahu l'azimul halim, لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم dakle u ovoj dovi spominje se Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime Lazim kada bi govorio poslanik Muhammed sallallahu alayhi wa sallam la ilaha illa Allahu al halim nema istinskog boga dostojnog obožavanja mimo Allaha veličanstvenog i blagog nema istinskog Boga dostojnog obožavanja mimo Allaha, gospodara nebesa i zemlje i gospodara Arša uzvišenog. Ime Eladim ima značenje veličine, ima značenje gordosti, ima značenje ogromne snage, ima značenje velikog posebnog ugleda i posebnog položaja. Kada se govori o Allahom subhanahu wa ta'ala lijepom imenu el Adim, mogu se spomenuti brojne definicije islamskih učenjaka po pitanju ovoga imena. Tako Ibn Đarir At-Taberi, rahimehullahu ta'ala, govoreći o Allahom subhanahu wa ta'ala lijepom imenu el Adim, spomenuo je određena mišljenja islamskih učenjaka. I ona uglavnom upotpunjuju jedna druge. Dakle, te definicije upotpunjavaju jedna drugu i također značenja. Pa kaže Ibn Đarir Taberi Rahimehullahu ta'ala, jedna skupina učenjaka za Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime Al-Azim kaže Al-Azim jeste Allah subhanahu wa ta'ala onaj kojeg stvorenja slave i veličaju od koga osjećaju strahopoštovanje. al azim jeste Allah subhanahu wa ta'ala prema kojem stvorenja iskazuju strahopoštovanje, osjećaju strahopoštovanje prema njemu, pa ga zbog toga slave i veličaju. Drugi učenjaci kažu El Azim jeste ime kojim se Allah opisao, a to je svojstvo veličine i snage i zasigurno sva veličina, sva snaga pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Treći islamski učenjaci kažu Allah je el-azim, veličanstveni veliki, a sva stvorenja su mala i sićušna u odnosu na njega Allaha subhanahu wa ta'ala. Ezzeđađ rahimahullahu ta'ala kaže el-azim jeste onaj koji posjeduje uzvišenost, veliku snagu i moć u svojoj vlasti i svemu dakle onome što posjeduje nad čim Allah subhanahu wa ta'ala vlada. Kaže Imam Lasbehani, rahimehullahu ta'ala, Allah posjeduje svojstvo veličine. Posjeduje svojstvo veličine kojeg je dostojan jedino on. On posjeduje veličinu kakva samo njemu dolikuje. Druga stvorenja imaju veličinu, ugled, položaj kojih su oni dostojni. I oni ni u čemu Allahu subhanahu wa ta'ala nisu slični, niti isti, pa ni u ovoj osobini. Ibn Athir, rahimehullahu ta'ala, kaže El-Azim jeste onaj kojeg razum ne može dokučiti, niti obuhvatiti. Zašto? Zbog njegove veličine. Zbog njegove veličine. Pa dakle, El-Azim jeste Allah subhanahu wa ta'ala, onaj koji posjeduje svu veličinu, svu snagu, poseban položaj, poseban ugled u dušama svih stvorenja, pa ona sva stvorenja iskazuju strahopoštovanje prema njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala, i na sebi svojstven način sva stvorenja ga slave, hvale i veličaju. Allahu subhanahu wa ta'ala pripada sva veličina, dok su druga, sva druga stvorenja, njegova stvorenja, njegovi robovi, sićušni, mali njima od veličine i ugleda pripada onoliko koliko im je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala propisao. Pa dakle, kada se upoznamo sa svojim gospodarem, Allahom subhanahu wa ta'ala, kroz ovo njegovo lijepo ime Al-Azim, kada saznamo da je naš gospodar, Allah subhanahu wa ta'ala, veličanstveni, uzvišeni, gordi, onaj koji posjeduje svu veličinu, onaj koji posjeduje svu snagu, onaj prema kojem stvorenja osjećaju strahopoštovanje, pa ga sva stvorenja na sebi svojstven način slave, hvale i veličaju, zar da mi ne slavimo i ne hvalimo, ne veličamo svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, zar da mi ne obožavamo svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, ima li neko mimo Allaha subhanahu wa ta'ala da posjeduje ovakvu veličinu, i ovakvu snagu, niko mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ne posjeduje toliku veličinu, toliku snagu. Pogledajte, kaže Jalla Vala, وَسِيَا كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Kada govori u ajetul kursiju, i na kraju ovaj ajet završava sa imenom El Azim, zašto? Zato što se spominje održavanje nebesa i zemlje. Ima li neko drugi da može održati ova nebesa da ne spadnu na nas i ovu zemlju da se ne provali i mi da ne propadnemo u nju, niko drugi do Allah Jalla wa Ala. Zato kaže وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ I on je uzvišeni, snažni, veličanstveni, onaj koji posjeduje veliku snagu i moć. Pa dakle, trebamo obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog. Niko drugi, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, ne posjeduje ovakvu veličinu i ovakvu snagu. Jedino Allah subhanahu wa ta'ala. Stoga jedino on i zaslužuje da se obožava niko drugi mimo njega Allaha subhanahu wa ta'ala. I trebamo ga obožavati svim svojim bićem i svojim srcem i svojim jezikom i svojim udovima, odnosno, jeli, uh, cijelim tijelom da činimo ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, cijelo tijelo da stavimo pokorno svome gospodinu. da se ne bojimo njegove veličine, zar se ne bojimo njegove snage, kao što kaže Jalla Vala, lakum la tarđune lillahi vakara. Šta vam je? Zar se ne bojite njegove veličine? Zar se ne bojite njegove snage? To jest, zar se ne bojite Allaha Jalla Vala kazne? Zatim, kada upoznamo se sa Allahom subhanahu wa ta'ala svojim gospodarem kroz ovo ime, Ladin, da je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji posjeduje svu veličinu ili posebnu veličinu, poseban položaj i ugled, onda shvatit ćemo priznati i nikome drugom ustvrditi sličnu osobinu. Shvatit ćemo da postoji ogromna razlika između stvoritelja i stvorenja. Nemoguće je da ovakvu veličinu, ovakvu snagu, ovakav ponos, ugled, položaj neko od stvorenja ima i pripisuje sebi. Zato ćemo Allaha subhanahu wa ta'ala veličati zbog ove njegove osobine. Njega slaviti i hvaliti i ovu osobinu pripisivati samo njemu onako kako to njemu dolikuje. I ovu osobinu negirati svakome drugom mimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Kogod od Allahu i subhanahu wa ta'ala stvorenja se uzoholi, pa bude sebi pripisao ovu veličinu, ovu snagu, mi ćemo je negirati Allahu subhanahu wa ta'ala. Kao što je on, naš uzvišeni gospodar, rekao, lejse ke mislihi šeji, lejse ke mislihi šeji, ništa nije slično njemu. Ništa Allahu subhanahu wa ta'ala nije slično. Iako Možda mi nemamo drugog izraza, nemamo drugog termina, nemamo drugo značenje jeli za veličinu, ugled, položaj. Koristi se jeli, za sva stvorenja, koriste se te ter, ti termini se koriste. Međutim, dakle, ogromna je razlika između Allahove veličine, između Allahove snage, moći, ugledaj, položaja i, dakle, veličine, snage, moći koju njegova stvorenja posjeduju na zemlji. Zato, dakle, na nama je da cijenimo, poštujemo, uvažavamo, slavimo, veličamo svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, onako kako samo to njemu dolikuje. Na prvom mjestu, dakle, da priznamo sva ova lijepa imena Allaha subhanahu wa ta'ala i njegova uzvišena svojstva samo njemu. Allahu subhanahu wa ta'ala, nikome drugom, odnosno da sva ta lijepa imena i uzvišena svojstva negiramo svima drugima mimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Da to, dakle, priznamo samo Allahu subhanahu wa ta'ala, jer je doista to jedan od najboljih načina uvažavanja, poštivanja, cijenjenja svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Niko drugi ne zaslužuje da ima ovakva lijepa imena, jer niko drugi pri sebi nema ovakva svojstva. Jedino Allah subhanahu, subhanahu, subhanahu, vata'ala. Pa kako da čovjek cijeni, poštuje, slavi i veliča svoga gospodara ukoliko iste te osobine pripisuje nekome drugom? Nekoga drugog stavlja, naudu billahi ta'ala, stavlja u rang sa Allahom djelavala. Ne. Dakle, od cijenjenja, poštivanja, uvažavanja jeste da se ta imena, lijepa imena i uzvišena svojstva pripišu i potvrde samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim, od uvažavanja i poštivanja Allaha subhanahu wa ta'ala jeste da se poštuju i njegove naredbe. Ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da se to čini, ono što je zabranio da se to ostavi. Također od poštivanja, uvažavanja, cijenjenja, slavljenja, veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala jeste poštivanje jeli, i njegova poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa sallam. Priznavanje njega kao poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam i priznavanje i prihvatanje svega onoga s čime on došao od uvažavanja, cijenjenja, poštivanja Allaha subhanahu wa ta'ala jeste i prihvatanje njegove vjere, dini Islama i pomaganje njegove vjere, vjere Islama. Dakle, sve je to od cijenjenja, uvažavanja, poštivanja Allaha subhanahu wa ta'ala jer je sve to Allah jalla wa'ala objavio Kur'an, objavio putem Kur'ana, propisao vjeru Islam, poslao svoga poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam da dostavi pojasni ljudima Allahovu knjigu, Allahovu riječ pojasni ljudima din islam. Sve je to Allah subhanahu wa ta'ala učinio. Zašto? Da se on obožava, da se on cijeni, da se on poštuje, da se zna za njega, da se on spozna i da se on jedini Allah subhanahu wa ta'ala obožava. Također, jedan od načina uvažavanja, poštivanja i veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala jeste da se ne daje prednost ničijem drugom govoru mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Da se prednost uvijek dadne Allahu subhanahu wa ta'ala, njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, nakon toga drugim ljudima. Dakle, na prvom mjestu treba da nam bude pravo Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika Muhammeda alaihi wa alihi wa sallam. Također od poštivanja veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala jeste praktikovanje dini Islama, naročito dakle onih obaveznih ibadeta koje Allah subhanahu wa ta'ala propisao od namaza, od posta, od izdvajanja zekata, obavljanja hađa i sl. Kao što kaže subhanahu wa ta'ala, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Tako je to ko poštiva Allahove propise, to je znak bogobojaznosti njegova srca. To je znak da je njegovo srce bogobojazno. Također, izbjegavanje svega onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, klonjenje svega onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio je, jedan od načina poštivanja, uvažavanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, sve je to došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala i onoliko koliko se tome odazivamo ili to ostavljamo, toliko poštujemo, uvažavamo, cijenimo onoga koji je sve to propisao. Zato, dakle, nije ni malo bezazlena stvar i lahka stvar odazivati se ili ne odazivati Allahovoj riječi, Allahovim naredbama, Allahovim zabranama, onoliko koliko se čovjek odaziva Allahovoj riječi, odaziva se onome što mu je Allah subhanahu wa ta'ala naredio i ostavlja se onoga što mu je Allah zabranio, toliko cijeni i poštuje svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato, zasigurno, najveći nezahvalnici i oni koji ne cijene, ne poštuju Allaha subhanahu wa ta'ala jesu prije svega oni koji Allahu smatraju druge ravnim, koji Allahu subhanahu wa ta'ala smatraju druge ravnim, pa uz Allaha obožavaju i druge. Mimo Allaha subhanahu wa ta'ala smatraju da neko drugi posjeduje takvu veličinu, posjeduje takvu snagu, traže od drugih pomoć, traže od drugih obskrbu, traže od drugih na faku, jeli i slično, traže od drugih otklanjanje štete i slično, kao što danas mnogi to čine s kaborovima, čine sa torbetima, čine sa umrlima osobama, jeli i slično, traže od njih pomoć. Oni nakon određenog vremena u svojim kaburovima pretvaraju se u prah i pepeo, u prašinu. Ne mogu koristiti sebi, zar da koriste nekome drugom? Kako može čovjek da se spusti na taj nivo, da mu se um pomuti? pa da doziva onoga koji je postao prašina i da traži od njega da mu ispuni njegove potrebe. Subhanallah. Dok čim onaj koji je živi i vječni, od uvijek i za uvijek, nikada ga neće nestati. Sve u njegovoj vlasti. On posjeduje ogromnu snagu, svu snagu, svu veličinu. Njega zaboravlja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Zato, dakle, na nama vjernicima je da poštujemo, uvažavamo, cijenimo svoga gospodara, da samo njega obožavamo. Dakle, najveći nezahvalnici i oni koji ne poštuju, ne cijeni Allaha subhanahu wa ta'ala, jesu oni koji mu druge smatraju ravnim, mako ti drugi bili. Zatim oni koji uopće ne vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala, poput ateista, ne vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala, to je također najveći znak zapostavljanja postavljanja slavljenja, veličanja Allaha, Allaha Jalla wa'ala. Poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam naredio je kako da veličamo, slavimo Allaha subhanahu wa ta'ala i riječima. Pa je rekao da na ruku, kada smo, dakle u namazu na ruku, slavimo i veličamo Allaha subhanahu wa ta'ala, da govorimo subhana rabijal azim. Subhanu rabijel adim, neka je slavljen daleko od svake manjkavosti, moj gospodar, moj gospodar veličanstveni, onaj koji posjeduje svu veličinu, onaj koji posjeduje svu snagu, svu moć. Dok je rekao, na seždi učite dove. I što je god moguće više učite dova, očekivati je da vam se Allah subhanahu wa ta'ala odazove, da usliša vaše dove kada ste na seždi. Također Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam na ruku i na seždi učio bi Subhane zil džabaruti wal melekuti wal kibrija i wal adame. Govorio bi neka je slavljen daleko od svake manjkavosti onaj koji je gospodar svake moći, svake vlasti, svog ponosa i svake veličine, sve veličine. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala uh, posjeduje svu snagu, svu moć, cijeli ponos, sav ponos, jeli, i svu veličinu. Dakle, Allahovo subhanahu wa ta'ala lijepo ime El Azim govori o Allahovoj subhanahu wa ta'ala neizmjerno velikoj veličini, neizmjerno ogromnoj snazi i moći. To je naš gospodar. Allah subhanahu wa ta'ala stoga pribjegavajmo njemu, tražimo izlaz kod njega, upoznajmo se što je god moguće više s njim i kroz ovo ime a i kroz ostala imena. Pa samo njega cijenimo, poštujemo, uvažavajmo na ovakav način. Jer je ovakvog načina cijenjenja, uvažavanja, poštivanja, obožavanja dostojan jedino on i niko drugi. Niko drugi od stvorenja, mako oni bili. Samo je on dostojan i samo zaslužuje on da se od njega traži pomoći da se od njega traži obskrba, da se na njega oslanjamo, da kod njega tražimo lijek za sve svoje probleme, za sve svoje nesuglasice, za sve svoje nedaće, tuge, teške, žalostne situacije u kojima se nađemo, njih od nas ne može odagnati niko drugi do on, Allah subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što on posjeduje svu snagu, svu moć, svu veličinu, sve u njegovoj vlasti. Allah subhanahu wa ta'ala je el-Ali, el azim onaj koji je uzvišeni i onaj koji je veličanstveni posjeduje svu snagu toliko je uzvišen da nad svima bdi sve nadzire, nadgleda sve čuje, sve vidi zna sve o svima Allah subhanahu wa ta'ala poznaje situaciju sve jednog od nas zato što posjeduje ogromnu veličinu, neizmjerno veliku veličinu, snagu i moć. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas poduči njegovoj vjeri, pogotovo iz njegovog dina, islama, da nas poduči njegovim lijepim imenima i višenim svojstvima, kako bismo ga što je god moguće bolje i više upoznali i što je god moguće više zavoljeli i što je god moguće više obožavali na ispravan način, odnosno bili mu u pokornosti, cijelim svojim tijelom. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učini njegovim iskrenim robovima i istinitim, istinskim sjedbenicima njegova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti meni vama, mojim i vašim roditeljima i svojim vjernicima, muslimanima i muslimankama.